mwamamwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango nkingira cuno munsi tuvuga ku bana bahabwa abandi bana b'abigeme bakora akazi ko kuraba abana benshi bita abayaya cyangwa ababone batarakwiza imyaka cumi n'umunani yo gukora akazi nk'uko amategeko y'igihugu abitegekanya mu bisagara bitari bike mu gihugu cy'u Burundi abakozi mwenabo barahabwa akazi ko kuraba abana abatarakwiza imyaka cumi n'umunani muri bo bakaba ari abatari bake ni nabo mbere bakunze kumarana umwanya munini n'abana bajejwe kuraba nayo benshi ugasanga bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'indwi n'izihe mvo nyamukuru kenshi zikunda gutuma abavyeyi batanga abana bibarutse ngo nibaregwe n'abandi bana inkurikizi n'izihe kuri abo bana baregwa n'abandi bana eka mbere no ku bavyeyi ni igiki cokorwa uruharago bugwande kugira ngo iyo ngendo itose kazagateka k'abana ituzwe Ibyo ni bimwe mu byo tugiye guca ijyanye no muri kino kiganiro nkengera cuno munsi turi kumwe n'uwakurikiranye ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana mu bijyanye n'inyifato nziza haba mu kibano cyangwa ku ishuri kuri mikoro ni jewe jerome hakizimana nongeye kubaha ikaze niba wubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu mu gutangura kino kiganiro tuyishime Eric ni umwe mu banonosoye ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana ibijyanye n'inyifato nziza haba mu kibano cyangwa ku ishuri aratubwira zimwe mu mvo nyamukuru zikunda gutuma Eh, hari abico bita rokiritema ni ukuvuga ko hariho ababa bakuze baba bamenyereye ubuzi bagenda baratuma hanyuma tuzonzanire akana kankorera kakiri gato we waravuga ati muzonzanire ukiri muto mbona umengo nibo bagamburuka rero eh, kenshi ikihishije inyuma imvo nyinshi urumva ko ubwa mbere aba akeneye uwo azokwifatira mutoyi wa mwana wa wa mubyeyi nyine rero niho ncangaruka nkavuga nti ni ukutamenya ko umubyeyi kuko iyo umubyeyi yamenya ko bizongirira ingaruka mu mwana wiwe muhaye uwundi mwana ngo amurebe kwigishwa ubuhumbu no kutaronka indera ikwiye ni bimwe mu ngaruka mbi abana barabwa n'abayaya batarakwiza imyaka bagira nk'uko bibandanya bisigurwa na tuyishime Eric uwo asanzwe anafasha abana mu bijyanye n'inyifato ibereye haba mu kibano cyangwa ku ishuri ahanura ababyeyi kuhabera amagabo kuko ngo nabo nyene ngo ingaruka mbi zirabashikako by'ukuri abajya abana urazi baronka ubuzi batarakwiza imyaka cumi n'umunani ni abana bari mu myaka navuga ngo imyaka mibi eh, imyaka si mibi ni imyaka y'ubuyabaga bose batagiriza kuri eh, sinavuga ko ari mibi ariko ni imyaka itoroshye kugwaruka aho rwaruka rubura aho eh, rwisitiwa novuga aho ruja mbega ndi umuntu akuze cyangwa ndacyari umwana rero bikamugora ukuntu ashobora kwitwara ni imyaka aho urwo rwaruka ruba rukeneye uwundi muntu aruba hafi rero nacyo mbere batubwira ko kitegekanya kazoza ku muntu kuko iyo witwaye neza mu buyabaga ndetse no muri kazoza biraheza bikagenda neza rero ashikiriye ah, undi mwana rera bikoze nuko aba ari no mu myaka y'ubuyabaga nawe ntaheza ngo aronke icyo amuhereza kuko umuntu atanga icyo afise rero ni abana uzasanga bitwara nabi kenshi baza gusaba ubuzi kubera muhira eh, usanga bibugijwe iy'ubushyurashyuzi eh, ibintu by'indirimbo zitajya ntizize usanga ari abantu mu mvugo mu by'ukuri kurabumviriza ukuntu bavuga urazi kenshi ko bigisha n'abana bagitangura kuvuga ugasanga n'abantu bavugira hejuru cyane ugasanga n'ijwi ryabo Eh, wavuze ikintu yuko umubona ataca ngo atange kuko ataca afise niyihe ngaruka kuri ikijya mu bijyanye n'indero y'uwo mwana ku ishuri mu bwenge bwiwe mu buryo bwo kwiyumvira wa mwana ntibiheza bikabandanya gute mu bisanzwe hajya umwana yashyitse ku ishuri eh, novuga ko indero nk'uko muzihera muhira eh, ikabandaniriza no ku ishuri kandi ko ababyeyi n'abigisha bategezwa gukorana rero umwana agenda yongerereza ko mu byo yakuye muhira ndetse no mu masaha ya mbere kenshi usanga abana bari kubiyumvira iby'imuhira narijya rero umwigisha azoza akaheza akabibakuramo rero urumva ko umwana asanzwe afite ibyiyumviro bitari ibyo umwana asanzwe yamye mu bintu bitari ibyo yirirwa mu bintu bitari byo no mu ishuri ntaheza ngo aronke amanota meza ni ba bana usanga ndetse bagiye no kwigisha abandi abana ingeso mbi ku ishuri ugasanga muri pose yagiye kubigisha ibindi bintu ukayarondera iyo yabikuye ukabibura eh, abigisha bakabahana bakabakarira bagatuma ababyeyi babo bakarondera bakabura kenshi rero usanga ubibonera mu manota umwimbu wabo urasubira inyuma ndetse no kwiyumvira ugasanga by'ukuri ntibiyumvira ibintu ngirakamaro usanga umwana aguma yiyumvira ibijyanye n'imvugo usanga nk’abo bana atari kirenga ntibavuga neza eh, ntaheza ngo ashishoze kuko yakaba eh, bategerezwa kubanza ko abo bantu baraba ahantu bo bigishiriza ukurera abana erega hajya kurera birigwa ni ukuvuga abo bantu baba bagiye kurera abandi bari bakwiye inyigisho eh, hariho bantu bashobora kubitanga bakigisha ukuntu abana babarera bivanye n'imyaka bagezemo mm-hmm. rero ababyeyi kenshi nibo bigaruka ko by'ukuri ikintu cya mbere ni uko ababyeyi botahura ababyeyi bose bari baranyumviriza bagatahura ko gukoresha umuntu atarayakwiza imyaka bifite ingaruka mbi nyinshi ku bana babo rero uwo byashyikiye bikanka yuraba abajejwe indero abajejwe inyifato y'urwaruka ko bubanza by'ukuri bagasigurira umwana ibyo agiye gukora uruhara rwa leta n'ay'amashyirahamwe ngo buruhe eh, leta no kubandanya ihimiriza amashyirahamwe benshi barabitanguye bakabandanya bahimiriza kuko eh, urazi ko oh, eh, ubutozora ya kuyamiza y'akatsi baraheza bakabandanya bahimiriza kugira ngo abantu ndetse n'ababatanga n'ababyeyi bumva ko umengo botanga abana babo hariho benshi bavuga ngo uwo kwa naka yaje azanye impuzu nziza reka nanjye nzoronga kubi wanjye ndabe kuyoza yambaye impuzu nziza by'ukuri si byo ababyeyi bakajijuka eh, na leta igahemereza ko abana karaba ko atabava mu mashuri baje gukorera mu gisagara ndetse abana bakaguma ku ishuri kugira babanze baronke indero nziza nino ngaha haciye harangirira ikiganiro nkingira cuno munsi twari ko tuvuga yari Jerome Hakizimana ndabikebanuye na gahindukira kiganiro nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire